كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Əmmə bə'd Əziz müsəlmanlar hamınıza eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsiyyət edirəm. Həmişə olduğu kimi nəsiyyətimizi Quran ayəsi ilə başlayıram. Uca Allah buyurur ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون Sonra bunun ardınca sizin qəlbiniz sərtləşib daş kimi, hətta ondan da sərt olur. Həqiqətən daşlardan eləsi var ki, içərisindən çaylar qaynayıb çıxar. Onlardan eləsi də var ki, yarılar içərisindən su çıxar. Eləsi də var ki, Allahın qorxusundan yuvarlanıb yerə düşər. Qatədə rəhməhullah bu ayənin təfsirində demişdir. Allah kitab əhlindən bir qisminə ölünü diriltdiyini göstərdikdən sonra onların qəlbləri sərtləşib daş kimi, hətta ondan da sərt olmuşdur. Ayənin sonrasında Uca Allah daşlarda fayda olduğunu və bu daşların qəlbi səhvləşmiş Adəm evladından xeyirli olduğunu xəbər verir. Qəlbinizi qoruyun, qardaşlar. Qoymayın qəlbiniz səhvləşsin. Qəlb xüsusunda Peyğəmbər s.a.v. demişdir. Diqqət edin, bədəndə bir ət parçası vardır. Əgər o islah olarsa, bütün bədən islah olar. Yox, əgər körlanarsa, bütün bədən körlanar. Bilin ki, o ət parçası qəlbdir. Qəlb sərtləşdikdən və qəlbdəki mərhəmət hissi götürüldükdən sonra adam azğınlaşır. Ayağının altını görmür. Hamıya yuxarıdan aşağı baxır. Ən yaxın dostunu belə taxtalamağa hazır olur və özü ağılda olanlardan başqa hamıya nifrət edir. Bəs daşlaşmış qəlbi necə yumşatmaq olar? Nə edək ki, qəlbimiz yumşalsın. İstəyirsiniz qəlbiniz yumşalsın, kasıba yemək verin. Ha belə yetimin başına sığal çəkin və onu himayənizə alın. Qəlbinin səhvləşdiyindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə şikayət edən kimsəyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. İstəyirsən qəlbin yumşalsın, elə isə kasıba yemək ver və yetimin başına sığal çək. Qəlbi yumşaldan amillərdən biri də Allahı zikr etməkdir. Uca Allah buyurur, Möminlərin qəlbinin Allahın zikri və haqdan nazil olan ayələr üçün yumşalması daha öncə özlərinə kitab verilmiş, uzun bir müddət keçdikdən sonra isə qəlbləri sətləşmiş, çoxsu da fasiq olmuş kimsələr kimi olmaması vaxtı gəlib çatmadı mı? Uca Allah o möminləri tərifləyib deyir, Bunlar iman gətirənlər və qəlbləri Allahı zikr etməklə rahatlıq tapanlardır. Bilin ki, qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə rahatlıq tapır. Qəlbi yumşaldan amillərdən biri də Allaha yalvarıb ondan qəlbin rəhimli olmasını diləməkdir. Necə ki, müəminlər daim Allaha yalvarıb dua edib deyirlər, Rabbənə əqfir lənə ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا Rabbana inneke raufur rahim. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı nifrət və həsədə yer vermə. Ey Rəbbimiz, həqiqətən də sən şəfqətlisən, rəhimlisən. Qəlbi yumşaldan amillərdən biri də ölümü yada salmaqdır. Peyğəmbər s.a.v. sahabələrinə belə buyurmuşdur. Mən sizə qəbirləri ziyarət etməyə qadağan etmişdim. İndi isə sizə qəbirləri ziyarət etməyi əmr edirəm. Çünki onları ziyarət etmək qəlbləri yumşaldır, gözləri yaşardır, ahirəti yada salır. Qəlbi yumşaldan amillərdən biri də pisliyi yaxşılıqla dəf etməkdir. Uca Allah bu xüsusda buyurur, وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ Yaxşılıqla pisliyi eyni olabilməz. sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. O zaman səninlə ədavət aparan kimsə sanki yaxın bir dost olar. Bu isə ancaq səbr edənlərə verilir və ancaq böyük qismət sahiblərinə nəsib olur. Gəlin, bu səbr edən kimsələrdən və böyük qismət sahiblərindən olmuş qəlbi yumşaq müminlərdən bir neçəsini misal çəkək. Birinci misal. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bir məclisdəykən öz sahabilərinə indi cənnət əhlindən olan bir kişi bu qapıdan içəri daxil olacaq deyir və ənsardan olan bir sahabə içəri daxil olur. Növbəti gün və ondan sonraki gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm yenə bu sözü deyir və yenə həmin sahabə içəri daxil olur. Bunu görən Abdullah ibn Amr ibn-i As radiyallahu anhuna bu kişinin evinə gəlir və ondan xahiş edir ki, üç gün onu öz evində qonaq saxlasın. Sahabə bu günlər ərzində bu kişini güdür və baxır ki, adam öz işində gücündə, elə də çox ibadət etmir. Nəhayət, üçüncü gün ondan soruşur, sən nə edirsən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona görə səni üç dəfə cənnətlə müjdəliyib. Kişi əvvəlcə ona elə gördüklərini deyir, Abdullah radiyallahu anhına məyus halda dönüb getmək istədikdə isə onu çağırıb deyir, mən heç bir müsəlmanı aldatmıram. Ha belə, Allahın öz bəndəsinə bəxş etdiyi neymətə görə ona həsəd aparmıram. Ona ancaq xeyir arzuluyuram. Onda Abdullah ibn Amr radiyallahu anhına deyir, budur sənə cənnəti qazandıran əməl. Belə olmaq isə çox çətindir. İkinci misal, Ulbə ibn Zeyd radiyallahu anhu gecə namazına qalxır və namaz əsnasında ağlaya-ağlaya dua edib deyir, Allahım, sən müsəlmanlara cihada getməyi əmr etdin və buna rəğbət oyatdın. Lakin öz rəsulunla sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə sənin yolunda vuruşmaq üçün mənə maddi imkan nəsib etmədi. Ha belə, Rəsuluna sallallahu aleyhi və səlləmə də mənə yardım etmək üçün maddi imkan vermədi. Lakin mən, mənim haqqıma girmiş hər bir müsəlmana halallıq verməklə bu əməlimi sənin yolunda sədəqə edirəm. Səhər açılır, Sübh namazından sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinə qoy bu gecə sədəqə verən kimsə ayağa qalxsın deyir. Ulqə ayağa qalxır. Allaha dua etdiyini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xəbər verdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Sevin. Muhammedin canı əlində olan Allaha and olsun ki, bu sənin əməl dəftərinə qəbul olunmuş zəkat kimi yazıldı. Üçüncü misal. Rəvat edilir ki, Ayşə radiyallahu anhə demişdir. Ummu Həbibə ölüm ayağında ikən məni yanına çağırtırıb dedi. Aramızda baş verənlərə görə səndən halallıq istəyirəm. Allah məni də, səni də bağışlasın. Mən dedim, sənə halallıq verirəm. Allah sənin bütün günahlarını bağışlasın. Onda Ummu Həbibə dedi, sən məni sevindirdin Allah səni sevindirsin. Dördüncü misal. Rəvayət edilir ki, bir nəfər gəlib Amr ibn-i As radiyallahu anhıya deyir, Vallahi ki, mən sənə hilə vuracağım, səni rüsva edəcəyim, sənin başına oyun atacağım. Amr ibn-i As radiyallahu anhı isə təbəssüm edər ona belə cavab verir. Elə isə başın işə qarışacaq. Yəni, vaxtını israf edəcəksən. Beşinci misal. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Ömərin oğlu Salim böyük tabinlərdən olub, alimlərdən olub. Həc ziyarəti əsnasında izdiham vaxtı bilmədən bir kişini dirsəyi ilə itələyir. Kişi də ona, sən nə yaramaz adamsan deyir. Salim isə ona təbəssümlə belə cavab verir səndən başqa heç kəs məni tanımadı. Allahu akbar. Budur Allahdan qorxan alimin cavabı. Altıncı misal. Rəvayət edilir ki, Muhammed ibn İsmail Əl-Buxariyə filan kəs sənin barəndə belə deyir deyələndə o belə cavab verərdi. Şübhəsiz ki, şeytanın hiləsi zəifdir. Ən-Nisa surəsi 76-cı ayə. Və ya deyərdi, yaramaz hilələr ancaq öz sahiblərini qaplayar. Fatir surəsi 43-cü ayə. 7-ci misal. Rəvayət edilir ki, bir gün Zeynil Abidinin əmisi oğlu Həsən gəlib cəmatın arasında onu acılayır. Zeynil Abidin səbr edib ona cavab vermir. Lakin axşam Həsənin evinə gəlib onun qapısını döyür və elə qapının ağzında ona qardaş, əgər sənin dediyin doğrudursa, Allah məni bağışlasın. Yox, səhv danışırsansa, onda Allah səni bağışlasın. Əssəlamu aleykum deyib, çıxıb gedir. Həmçinin rəvayət edilir ki, Zeynəl Abidinin bir cariyəsi var imiş. Bir gün bu cariyə ona bir qab su gətirir ki, o dəstəmaz alsın. Birdən su qabı onun əlindən sürüşüb Zeynəlabidinin başına dəyir. Zeynəlabidinin qəzəbləndiyini görən cariyə dərhal bu ayəni oxuyur. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْرَ Müttəqilər qəzəbini boğurlar. Bunu deyəndə Zeynəlabidin təbəssüm edir. Qəzəbimi boğdum deyir. Cariyə ayənin ardını oxuyur. وَالْعَافِينَ nəs və insanları əff edirlər. Bunu deyəndə Zeynəl Abidin səni əff etdim deyir. Onda cariyə ayənin tamamını oxuyur. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah yaxşılıq edənləri sevir. Bunu deyəndə Zeynəl Abidin deyir. Allah rizası üçün səni azad edirəm. 8-ci misal. Rəvayət edilir ki, İbn Məhraveyh demişdir. Bir gün mən Muhammed bin Fadl Əl-Bəlxinin nəql etdiyi rəvayətdə Yəhyə ibn Məyinin bu sözünü oxudum. Bəzən biz elə adamlara tənə vururuq ki, bəlkə də onlar 200 il bundan əvvəl artıq cənnətdə məskunlaşmışlar. Sonra, bu, sonra mən bu sözü Abdurrahman ibn Əbu Hatimə demək üçün onun məclisinə getdim. Həmin vaxt Abdurrahman öz tələbələrinə Əl-Cəhv və Tədil kitabından dərs keçirdi. Mən İbn Mainin sözünü Abdurrahmana deyəndə Abdurrahman ağladı. Əlləri əsdi. Kitab əlindən yerə düşdü və ağlaya-ağlaya məndən bu sözü təkrar-təkrar söyləməyi xaiş etdi. Bu sözü gərək qulağımızda sırğa edir, qardaşlar. İbn Mainin bu sözünü. Bəzən biz elə adamlara tənə vururuq ki, bəlkə də onlar 200 il bundan əvvəl artıq cənnətdə məhkumlaşmışlar. Subhanallah, o insanlar ki, haqsızcasına kiməsə kafir, müşrik, xavaric, təkvirçi, murciyə, vəhabi və s. deyirlər. Qiyamət günü Allahın hüzurunda nə cavab verəcəklər? Onlar bu dünyada kimlərinsə başını doldura bilərlər. Lakin qiyamət günü bunu edə bilməyəcəklər. Quranda Allah s.ə.v. belə buyurur. O gün Ər-Rəhmanın izin verdiyi kimsələrdən və doğru söz deyənlərdən başqa heç kəs danışmayacaq. Doqquzuncu misal. Rəvayət edilir ki, Hüseyin ibn Abdullah rahiməhullah demişdir. Bir gecə mən Əhməd bin Həmbəlin evində qonaq qaldım. Mən həmin gecə onun səhərə qədər ağladığını gördüm və ondan Ey Əbu Abdullah, bu qədər ağlamağının səbəbi nədir deyə soruşdum. O dedi, bu gün mən dərs deyərkən Quranda keçən pisliyin cəzası özü kimi pislikdir. Amma kim bağışlasa və barışsa, onun mükafatı Allaha aid olar. Ayəni şərh etdim. Sonra gecə Muhtəsimin mənə işgəncə verdiyi günlər yadıma düşdü və namazda Allahdan onun üçün bağışlanma dilədim və mənə verdiyi işgəncələrə görə ona halallıq verdim. Allahu Akbar. Belə alimlər əlbəttə ki, ucalmağa layiqdirlər. 10-cu misal. Rəvayət edilir ki, İbn Teymiyyəni zindana attıran bidət əhlindən biri öldüyü zaman İbn Teymiyyənin tələbələrindən biri gəlib ona gözün aydın olsun, filan kəs öldü deyir. O isə qəzəblənib, sən müsəlmanın ölümünə mi sevinirsən deyə ona etirazını bildirir. Sonra da həmin adamın ailəsinə baş çəkir, onlara təsəlli verir və bu gündən nə ehtiyacınız olsa onu mən ödəyəcəyəm deyir. Həmçinin rəvayət edilir ki, İskəndəriyyədə bir qrup bidət əhli əmrə şahid edib İbn Teyməni zindana attırır. 8 aydan sonra hicrətin 709-cu ilində Ramazan bayramında Sultan Nasır Misra daxil olur və Şəvval ayının 8-i İbn Teymiyyəni zindandan azad edir. Həmin vaxt sultan İbn Teymiyyəyə müxalif olanların böyüyünü cəzalandırmaq istədikdə İbn Teymiyyə ona öz etirazını bildirir. Ona müxalif olanların yaxşı işlərini xatırladır və onları əff etməyi xahiş edir. Beləliklə də sultan onları əff edir. Budur əsl ədalətli kişilər o kişilər ki, hər hansı bir adama qarşı olan kin küdurəti onları ədalətsizliyə sövq etmir. Vay halına o kəslərin ki, onlar mümin qardaşının bir səhvinə görə onun barəsində onu tutsaydılar canımız rahat olardı deyir. Sonra da onun tutulması üçün əlindən gələni edir. Lakin heç ağlına da gəlmir ki, Sultan Nasır kimi ədaləti qoruyan insanlar həmişə olub, var və inşallah olacaqdır. Pislik edənlərin isə pisliyi həmişə özünə deyil, dəyir və dəyəcəkdir. Azərbaycanımızın şairi Nizami Gəncəvinin gözəl şeir parçasında deyilir, bəlli bir işdir ki, pislik edənlər öz işindən özü çəkəcək zərər. Eşitməmişsənmi? mi? bu məşhur sözü. Hər kim quyu qazsa, düşəcək özü. Qardaşlar, bu misallardan bizə aydın olur ki, qəlbi yumşaq möminlər fitnə baş qaldırdığı zaman səbr edir, qəzəblərini boğur və insanları əff etməyi bacarırlar. Lakin, bəzən möminə zülm edən zalım bütün hədləri aşır. Beləliklə də möminin səbir kasası doğur və zalıma bəd dua etmək məcburiyyətində qalır. Buna da Allah və onun rəsulu izin verir. Uca Allah buyurur, Lə yuhibbullahul cəhərə bis-su'i minəl qavli illə mən zulim və kənəllahu səmi'an alimə Allah pis sözün uzadan deyilməsini sevmir. Ancaq zülm olunan kimsələr istisnadır. Allah eşidəndir, biləndir. İbn Abbas, Tabari, İbn Kəzir, Şəvkani, Abdurrahman Əs-Səadi və digər təfsir alimləri bu ayənin təfsirində demişlər. Bu dəlildir ki, zülmə məruz qalmış adam ona zülm etmiş zalımın əleyhinə dua edə bilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muad ibn Cəbəl radiyallahu anhu kimi sahabəyə tövsiyə edib demişdir. Məzlumun bəd duasından qorx. Çünki onunla Allah arasında bu bədduanın qarşısını ala biləcək heç bir pərdə yoxdur. Digər hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, üç növ dua vardır ki, onların qəbul olunmasına heç bir şək şübhə yoxdur. Məzlumun duası, müsafirin duası və valideynin övladının lehinə və ya əleyhinə etdiyi dua. Gəlin, bədduanın qəbul olunmasına dair tarixi hadisələrə nəzər salaq. Birinci misal Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Kəbənin yanında namaz qılarkən, səccdədə ikən müşriklər dişi dəvənin döl qişasını, heyvanın qarnındakı rüşeymin üstünü örtən pərdəni kəstirib onun belinə, kürəklərin arasına qoydular və barmaqla bir-birlərinə işarə edərək gülməyə başlandılar. Allahın elçisi sallallahu aleyhi və səlləm isə səcdədən başını qaldırmadı. Nəhayət, Fatimə radiyallahu anh onun yanına gəldi və qişanı belindən götürüb kənara atdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başını qaldırdı və namazı bitirdikdən sonra abbad sadalayaraq dua edib dedi, Allahım, Abu Cəhlin cəzasını ver. Utbə ibn Rabiyanın, Şeybə ibn Rabiyanın, Valid ibn Utbənin, Umeyy ibn Xaləfin və Uqbə ibn Əbu Muayyitin cəzasını ver. Peyğəmbər s.ə.v-in bəddua etməsi onlara pis təsir etdi. Çünki onlar bu şəhərdə edilən bədduanın qəbul olunacağına inanırdılar. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu rəvayətinə davam edib dedi. Canım əlində olan Allaha and olsun ki, Allahın elçisinin sallallahu aleyhi və səlləmin adlarını çəkdiyi kəsləri Bədir döyüşündən sonra oradakı quyulardan birində yerə sərilmiş gördüm. Altısı da Bədir döyüşündə ölür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin duası qəbul olur. Digər bir hədisdə Sələmə ibn Əqva radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında sol əli ilə yemək yeyərkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona sağ əlinlə ye deyə buyurdu. Adam isteyza ilə bacarmıram dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də heç bacarmayasan deyə ona bəddua etdi. Sonra dedi, bu adama sağ əli ilə yeməyə ancaq təkəbbürlüyü mane oldu. Sələm əbni Əkva radiyallahu rəvayət edir ki, bundan sonra həmin adam sağ əlini ağzına apara bilmədi iflic oldu. Həmçinin rəvayət edilir ki, Əbu Ləhəbin oğlu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi söyürdü. Axırda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun əleyhinə dua edib dedi, Allahım, onu yaratdığın itlərdən birinə yemək. Bu hadisədən bir müddət sonra Əbu Ləhəbin oğlu Şama səfərə çıxdı. Səfər əsnasında öz dostlarına Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ona bəddua etdiyini bildirdi. Dostları da ona, qorxma, biz səni qoruyarıq dedilər. Yolda onlar bir yerdə gecələməli oldular. Onda dostları onu qorumaq üçün onu öz əhatələrinə aldılar. Nəhayət, hamı yuxuya getdikdən sonra hardansa bir şir gəlib, onların üstündən tullanıb, qurduqları dövrənin içinə girdi və onu parçaladı. Heç kəs də onu Allahın bəlasından qurtara bilmədi. Allahu akbar. Budur bədduanın acı nəticəsi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin həyatına diqqət yetirsəniz, görərsiniz ki, o heç vaxt cahillərə bəddua etməyir. Məsələn, taiflilər onu daşa basıb qovurlar, tovhidi qəbul etmirlər, şirkin üzərində israr edirlər. Həmin vaxt Cəbrail aleyhissalam gəlib ona Allah sənin həm qəbilələrinin nə dediklərini və sənə necə rədd cavabı verdiklərini eşitdi. Rəbbin dağlar mələyini sənin yanına göndərib ki, onları bəlaya düçar etmək xüsusunda istədiyini bu mələyə əmr edəsən. Dağlar mələyi mənə salam verdikdən sonra dedi, Ey Muhammed, nə istəyirsənsə buyur, İstəyirsənsə, bu iki dağı onların başına oturdum. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, xeyr, mən ancaq onu diləyirəm ki, Allah onların belindən tək Allaha ibadət edən və ona heç bir şeyi şərik qoşmayan kimsələr yatırsın. Digər bir hədisdə Abu Hureyra radiyallahu anh rəvat edir ki, Tufeyl ibn Amr əd-Dəvsi öz tərəfdarları ilə birlikdə Doğuz qəbiləsindən olan bir toplum müsəlman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib dedilər Ya Rasulullah, Doğuz qəbiləsi asi oldu və müsəlmançılıqdan imtina etdi. Onlara bəddua elə. Oradakılar bunu eşitdikdə dedilər, Doğuz həlak olacaq. Lakin Peyğəmbər s.a.v. dua edib dedi, Allahım, doğusliləri doğru yola yönəld və onları İslam dininə gəlir. Budur İslam əxlaqı. Müsəlman gərək həmişə əff etməyi bacarsın. Biz də həmçinin bizləri tanımadan bizim haqqımıza girən, bizə cürbəcür adlar qoşan və bizi təhqir edən həm vətənlərimizə, Allahdan daim hidayət diləməliyik. İkinci misal. Ömər ibn Xattabın radiyallahu anhının xilafəti dövründə narazılardan bir toplum Səad ibn Əbi Vakkas barədə Ömərə şikayət edib deyirlər ki, Səad namazı lazımı qaydada qıldırmır. Səad ibn Əbi Vakkas da Ömərin yanında and içir ki, vallahi mən onlara Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin namazını qıldırmışam və bundan heç bir şey əskikməmişəm. Ömər də onun andını qəbul edir və ona inanır. Əsl müminlər belə qardaş olublar. Lakin narazılar Səadin andına məhəl qoymurlar. Öz böhtanlarını yaymağa davam edirlər. Nəhayət, Usəmə ibn Qatədə adlı birisi onu ittiham edib deyir. Səad heç vaxt döyüşə gedən dəstəyə qoşulmayıb, qənimətləri düzgün bölüşdürməyib və şəriət məsələlərində ədalətlə hökum verməyib. Səad ibn Əvvəqqas da cavabında belə deyir, indiki belə oldu, vallahi ki, mən də üç şeylə bağlı Allaha dua edəcəyəm. Allahım, əgər sənin bu qulun yalancıdırsa, üstəlik bunu özünü göstərmək və ad qazanmaq məqsədi ilə edirsə, onda onun ömrünü uzat, yoxsulluğunu artır və onu bəlalara düçar et. Uca Allah səhədin duasını qəbul edir. Həmin adamın ömrü o qədər uzanır ki, qocalığından qaşları uzanıb gözlərinin üstünə düşür. Özü də küçələrdə cariyələrə əl atır. Və həmin adamdan onun halı barədə soruşanda deyirmiş, mən başı bəlalı bir qocayam. Məni Səadin bədduası tutur. Diqqət edin, qardaşlar. Səad o toplumun hamısına bəddua etmir. O bilir ki, sıravi adamlar yalnız huya gedir. Yazıqdırlar. O yalnız onların başçısına, ara qarışdırana, cəmatı ona qarşı qaldırana, yalandan xəlifəyə şikayət edib ona şər yaxana və onun cəzalandırılmasını istəyənə bəddua edir. Tovhid əhli də həmçinin qoy huya gedib onları xavaricilikdə ittiham edən cahilləri bağışlasınlar. Onlara halallıq versinlər. Onlara Allahdan hidayət diləsinlər və Allahın bu ayəsini həmişə xatırlasınlar. Yaramaz hilələr ancaq öz sahiblərini qaplayar. Lakin tohid əhlinin haqqıdır ki, bu işlərin başında durub, hilə qurub onları məhv etmək istəyənlərə, haqsızcasına onlara xavariclərdə ittiham edənlərə Səad ibn Əbbaqqab kimi bəddua etsinlər. Üçüncü misal. Zalim xəlifə Əhməd bin Həmbəlin onun hüzuruna gətirilməsini əmr edir. Əhməd bin Həmbəl rahiməhullah da başa düşür ki, Əgər onun huzurunda Qurana məxluq deməsə, xəlifə onun boynunu vurduracaq. Odur ki, dua edib deyir, Allahım, məni zalimla qarşı-qarşıya gətirmə. Əhməd bin Həmbəl xəlifənin yanına satana dək, xəlifə ölür. Dördüncü misal, İbn Teymiyyə rəhməhullah baxmayaraq ki, dəfələrlə ona pislik edən təriqətçiləri və məzhəbçiləri bağışlayır. Lakin, eşidəndə ki, kimlərsə onu və onun tələbələrini, İbn-i Qeyyimi, Zəhəbini, İbn-i Kəfiri, İbn-i Racəbi, Bəzzari və digər böyük alimləri nasibilikdə ittiham edirlər. Bunu deyənlərə bəddua edir. Nasibi əhl-i beytə nifrət edənlərdir. İbn Teymiyyə əhl-i beyti olduqca çox istədiyinə görə bu söz ona çox ağır gəlir. Və o deyir, onlar yalan danışırlar. Bunu deyənlərə Allahın lənəti olsun. Allaha and olsun ki, Dəməşqdə bir nəfərdə olsun nasibi yoxdur. Qardaşlar, nəsihətimə bu iki ayə ilə son vermək istəyirəm. Qoca Allah buyurur, Mömin kişiləri və mömin qadınları etmədikləri bir işdən ötürü günahlandıranlar sözsüz ki, öz üzərlərinə böhtanla bərabər açıq, aydın, ağır bir günah götürmüşlər. O həmsinin buyurur, murdar əməldən xəbəri olmayan ismətli mömin qadınları cinada günahlandıranlar dünyada və ahirətdə lənətə düçar olarlar. Onları böyük bir əzab gözləyir. O gün ki, dilləri, əlləri və ayaqları etdikləri əməllər barəsində onların əleyhinə şəhadət verəcəkdir. Sonda hamımızın adından Allaha yalvarıb dua edirəm ki, bizləri mərhəmətli olan, insanları əff edən, onlarla gözəl rəftar edən, qəlbi yuxa insanlardan, ha belə möminləri sevən, cahillərə hidayət diləyən və bir də Allaha qarşı hər bir elan etmiş kafirlərə nifrət edən kimsələrdən etsin bizim qəlbimizi sərtləşməkdən qorusun. Bizi möminlərin ətini yiyən, kafirlərə isə bəraət qazandıran, qəlbi daşlaşmış azğınlardan uzaq eləsin. Bizi çatıblara əl tutan və yetimlərə himayədarlıq edən, dul qadınlara yardım edən və qocaların qeydinə qalan, ha belə pisliyi yaxşılıqla dəf edən, Allahı çox zikr edən, ölümü tez-tez yada salan və yalnız Allaha yalvaran kimsələrdən etsin. Allah bizi müsəlmanları aldatmaqdan, batilə haqq onu geyindirməkdən, ha belə Allahın öz bəndələrinə bəxş etdiyi nimətlərə görə onlara həsəd aparmaqdan qorusun. Əksinə, bizi möminlərin naliyyətinə sevinməyə, kafirlərin isə etdiyi yaxşılıqların onların hidayətinə səbəb olmasına ümid bəsləməyə müvəffəq etsin. Həmsinin bizə son nəfəsimizdə olsa belə möminlərə bizə qarşı etdikləri haqsızlıqlara görə halallıq verməyi qismət eləsin. Eləcə də pislərin pisliyini, hiləgərlərin hiləsini və şərbazların şərini onların öz başlarına çevirsin. Allahım, həsədlərindən dolayı sənin özünə dost seçdiyin əməli salih qullarını xavariclikdə, yaxud murciyəlikdə və s. ittiham edən, onlara şər yaxan, onlara hilə quran kimsələrin layiqli cəzasını ver. Allahım, əgər onlar yalancıdırlarsa, üstəlik bunu özlərini göstərmək və ad qazanmaq məqsədi ilə edirlərsə, onların ömrünü uzat, yoxsulluqlarını artır və onları bəlalara düçar et. Allahım, ölkəmizdə və digər müsəlman ölkələrində daim əmin amanlığın olmasını, güc sahiblərinin bu fitnələrin qarşısını almağa müvəffəq edilməsini səndən diləyirik. Allahım, məmləkətimizi və digər müsəlman məmləkətlərini xavariclərdən və murciyalardan təmizlə. İnsanların rahatlığını pozan və onların qəlbinə şübhə salan o fitnəkarların layiqli cəzasını ver. Allahım, sənin sevimli qulun, cənnətin səbirsizliklə gözlədiyi sağlığındaykən cənnətlə müjdələnmiş Harun aleyhissalamın Musa aleyhissalama yaxın olduğu kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə yaxın olmuş Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhunun xavaricilərlə mübarizə apardığı kimi onlarla mübarizə aparmağı ha belə İbn Abbas radiyallahu anhunun onları susturduğu kimi onları susturmağı bizə nəsib elə.